Eta espadiak irolako Robert Sopan nahasten ahal, hausik ben aktivitatean arra trabatuik dia. Entrenatzen ahal da, bena kontaktik gabe, eta kompetizion edo txapelketak arra hasiko dia, bena heltu bada eta ez kiroloetan. Matio Tozen, ataratzeko ziberoko managera, zinez inkiet da. En eh, zapartatuko titi e kirolak eta klub hanitz eh, baduk eh, zerbait eh, oso mm, erigarri baita, baduk etzak bimile eta hamalauian Joz Olimpika delako hoik frantzian eta ikusten jalaik ez dira indarpik horik egiten tako, hainik zentako nahi ditien errezibitu jioak jakitez e, bat hartzeko mm, kirol profesional zumaitetan estrangeian eh, dretadi eh, trebatzeko normalkin eta frantzian ikusten duk estiala eh, tiala dretik, ordin eh, amateur delako hoier eh, ez tia deus eskentzen bortzaz, ikusten jalaik profesionalak ez dutia lusten eh, gune sumaitetan eta kirol sumaitetan eh, antrenatzen ordin eh, uste diat eh, kirol eh, amateur delako hoi eh, ez dela arrontarra hasiko eta ez dela aurten eh, deus izanen eh, mariuskin eh, Eta traba hoien ondoio sisenak jadanik agertzen dira zertan mezuatu dutian lehen lehenik erraiten daiku berrizea tarrastarrak. En ustez badukik arrenkua uh, talde hoetan eta kirolo hoetan eh, eta galtze handi badukik eh, lizantzietan. Aurten ez ginen txenditu hoi zen eta atu guatu behiginen, men horbi geren urtia eh, izi garrimin eginen dikuk, Eta um, de la justokin, eh, ikusten ginean, uh, eh, bazela sortzi ehun uh, aizale apurago uh, eskubaluian uh, Pirena nahi dikeran, uh, muzdu uh, handi bat izan dela, ehun eta ikogei uh, apurago, eta enostez uh, hortazun enduk, eta kiroloetan hoiduk, eta oan okun uh, stutzak inkietatzen ordin, bektiti haitu egiten ahal bezala, betik Aitzinatzi eta gaitia badela saniterra harrinkua hoi eh, zerbaituk, mena kirolian betik hoi badukek, ordin uh, barrikek enustez eh, jakin nula aldean agarrasten eta ze aldean arregiten edo ez, edo espanin bat arrahasi behar, klarkin ez datekira kirolik aurten, mena ez uh, jenter badatekira zerbait eta betik utzi... Uh, eh, Amini bat borta zabarik eta gero jakitez bardin uh, eh, stiala deus egiten. Beha bezalako langirentako gogorra da, wano, jakitez ben ofizioa dela, bena metz handiena da jenten kontakta eta kutsatzia eta kompetizionen arra hastia, zerbait egiten ahaldenez, edo espantxa ukeiten ahaldenez, galtegin deo guberri pro isi lego egiten tiela dirijant euh, gusiak, eh, ez eskiba baizik eh, kiroloetakuk eh, goiten tutsak haidu eta heke eh, amini bat ustiat eh, utzitien eh, ben kargia memento hoietan eta gukitzen diela be aldegai hortan eh, zerbait izan dadin, baina Uh, en ustez aztik behetik eguki eh, behar uh, alde gainetik zerbait jindadi, mena bartitzak uh, eh, gaitzak nazi eta gandia mesala uh, eh, hie buia nazi, bestela ikusten diagu Bernard Laporte derako uh, orse sagutik behitak gibian, hua usu uh, entzuten diagu eta haik egiten dik egina hala eta heotx uh, egiten uh, zerbaitak ha has dadin, bestik iroletan uh, stiedeu egiten, klar, klar bardik izan. Uh. profesionalek baizik estieben kasua jarraikitzen ahalko, bestentako eguiki beharko da COVID-a entzen hobetzen jenez.